na pica, vai menina, vou te tacar o peru. Te ponho o pipi do jeito sensual. Te ponho o pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal. Sarra na sarra na, sarra na pica Vai menina, vou te tacar o peru Te ponho pipi do jeito sensual Te ponho pipi do jeito sensual Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal Sarra na piroca bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, para com a bunda, para com para com a bunda, mexe com mexe com mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com mexe com mexe com a bunda, bunda, vou te dar calipiru, te ponho o pipi do jeito sensual. Sara picada, menina, vou te dar calipiru, te ponho o pipi do jeito sensual. Te ponho o pipi do jeito sensual toma picada, toma picada fatal. Sarra na piroca. Sarra na piroca. Sarra na, sarra na, sarra na picada, menina, vou te tacar o peru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual picara, toma picara, toma picara fatal. bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, mexe com a bunda, para com a bunda, para com a bunda, para com para com a bunda, mexe com mexe com mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com mexe com mexe com a bunda, bunda, vou te tacar no peru, te ponho pipi do jeito sensual.